Now one man, world, one wife, one love, through life, man, sweet, sweet, memories you gave made of Hazai, eh, hartelike goeiemiddag allemaal wat ingeskakel is en daar weet jylle somme wat die recept is vir Memories. Memories are made of this gesing dier Dean Martin om ons program Treffers van Toeker tot nou in te lei. Nou uh, ja, vandag het ek weer een hele klompie, ek het aanvankelijk daaran gedink om uh, eh, liedjes met die woord dans in die thema. So daar is hele paar van hulle maar toe ek net ach, so 10 of 12 gekies het, toe ek ach nee, kom ons doen weer een random selection, so ek het hier likies van Abba tot Guy Mitchell tot John Denver, ek het hier een hele mengsel likies vir julle gekry, en dan uh, Louisa Heinzmeier het weer vir my klompie gestuur ook, ek het van hulle ook in, so ja, kom ons luister dan na vandagse selection, treffers van Toeka tot nou, ek is Ludwig Venter en ek hou duime dat jylle die program ook geniet. Ok, ons skop af met a baie gewilde groep en uh, die liekie wat hulle van syng is Put on your white sombrero is a liekie wat tydens die Sweedse popgroep of wat dier die Sweedse popgroep Ebba, wat uh, tydens uh, sessies vir die groep in 1980 album sy Super Trooper opgeneem is. Alhoewel dit in September 1980 een Polar Studios opgeneem is, het die lied dit nie tot die finale snitlijst gemaakt nie, en ten spuite dat die Dickie Volk 2 is, het het op die uh, rakke gelee, daarby uh, eh, Benny Anderson en Bjorn Alvius. MUZIEK Nou, eh, ja, hulle het sterk gegloed dat die liekie nie een 7 eh, solo sal maak nie en besluit om het eh, in ginste van die titelbaan uit te snij. Uh, gevolglik, Put On Your White Sombrero het tot 1994 op die rakke gelee voor het vrygelaat word of uitgereik was. Die uh, eerste, dit is uh, sedert in 1997, een bonus snit op die meeste uitgaves van Super Trooper album ingesluit. Ons gaan luister na hom en eh, probeer jylle ook luister en met my saamstem dat hierdie liekie het verdien om van die begin af daar te wees. Ek weet nie wat het hulle misgekyk nie. Dit is, eh, ek hou baie van hom, Put on your white sombrero, dier Ebba. Ebba. Abba, hulle, ek het hulle eindelijk langklaas gespeel, ek, hulle was van my gereelde, maar baie van die luisteraars wat gereeld luister, sal hoor, daar is een paar mense wat ek, of paar groepe, wat ek voortrek, uh, jy weet, eh, eh, dit is nou nie doelbewus nie, dit is net, uh, as ek dier die speelluister gaan, en ek sê, ah, hierheen like ek, hierheen like ek, en dit is gewoon ook die mense wat ek like, so, uh, <laughs> ek moet een pin af en maak om bykie meer uh, eh, wijd te speel, maar hoekom moet ek een plaat opzit as ek nie van hom hou nie? Um, ja, dit is net een vraag. Ok, op die draaitafel, nou kom ons by die ou wat ek altyd oorbrek, oor sy vermoe, om liedjes te skryf, en dit is natuurlijk uh, Albert Louis Hammond, geboor op 18 mei 1944 uit Londen, is Engels uh, eh, gebore, Eh, Gibraltar is waar hy vandaan kom en uh, eh, hy is een liekie skryver, platemaatskapie, eienaar en och, uh, ek gaan nie eers door sy pedigree vir julle sê vir wie hy amal treffers geskryf het, nie liekies nie hy het treffers geskryf en vir homself het hy net twee gehad en uh, dit is een van hulle wat hy vandag vir ons gaan doen um, ok, dit uh, wel, uh, die liedjes wat hy self sing is Down by the River Free Electric Band, I'm a train I'm a choco choco train, ja When I'm gone um, en hy was, vir een groep lang was hy ook deel van uh, The Family Dog met wie hy treffer Way of Life gehad het, wat hy ook self geskryf het daar. Ons gaan nou na uh, Albert Hammond luister, die fantastische liekie skryver, en die liekie wat ons gaan luister van hom, Everything I do, I want to do it with you. Hier kom hy. Everything I want to do, I only want to do with you. Everything I want to do, I only want to do with you. I will always have a bed to sleep on, and there'll always be a side for you to let you into half my world. Baby, that's the least that I can do. And I don't want to go to work unless you're there when I get back home. kids of mine running round and raising hell. No, I don't want kids of mine running round and raising hell. But I don't care what my kids do if they belong to you as well. Everything I want to do, I only want to do with you. Everything I want to do. as hy, daar kan julle hoor waarvan ek praat, wanneer ek sê, hy is een uitstekende uh, eh, liekie skryver, hy het daar enige skryf, en uh, dit is een van die min wat hy geskryf het, wat hy self opgeneem het ook. Right. Uh, hierdie ouse naam is, uh, sy geboortename, was William Howard Ashton, en hy is geboor op 19 augustus 1943, professioneel is hy bekend as Billy J. Kramer, en eh, uh, uh, hy is die Engelse popsanger, en hy het eh, saam met die Dakotas uh, eh, eh, gedeem in die 1960s, dier uh, Brian Epstein is hy uh, gebestuur, en het treffers met verskye John Lennon en Paul McCartney composities, wat nooit dier die Beatles opgeneem is nie, uh, het hy sukses mee gehad, onder andere die Britse nummer 1, Bad to Me, van 1963, Eh, Kramer en die Dakotas het in 1964 een verre Britse toplijs behaal met Little Children. Dit is een van die twee wat ons vandag gaan luister van hom en die Amerikaanse sukses behaal as deel van die Britse inval uh, in die muziekwereld natuurlijk. Uh, hulle het ons nie geannexeer nie. Ok, sêder die einde van die beatboom het uh, Kramer voortgegaan om op te neem en op te tree. Sy autobiografie uh, Do You Want To Know A Secret is in 2016 gepubliseer en daar het ek nou al twee die genoem wat hy vir ons gaan sing vandag Billy J. Kramer, ons luister eers na Do You Want To Know A Secret Promise Not To Tell ne? en uh, dan Billy J. Kramer de, eh, somebody Dakotas sing hy Little Children lekker luister die, kom hy You're never gonna You're never gonna really love you much I really care. DJ Kramer, hy vraag die vraag, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Nou, die promise not to tell, jy weet, dis die gevaarlike ene. Um, die ene ou het gesê, jy weet, ek, ek kan nogal as een geheim hou, maar dis die mense aan wie ek dit oorvertel, wat het staan en uitblaker. Ok, ons luister na sy tweede ene, A Little Children. A Little Children. you better not tell on me. I'm telling you, little children, you better not tell what you see. And if you I'll give you candy. with me. I wish they would go away, little children. Now why ain't you playing outside? I'm asking you, you can't fool me, cause I'm gonna know if you hide. And try to peep, I'm gonna treat you sugars and spice. You saw me kissing your sister. You saw me holding her hand. But if you snitched to Children, Billy J. Kramer, saam met die Dakotas, Little Children, en ja, jylle luister na treffers van Tuka tot nou, ek moet eindelijk hier tot nou uithal, <laughs> het lyk my, ek kom nie by jylle uit nie, ek, ek het soveel treffers, van gouwe treffers, van toentertijd, wat ek speel, uh, dus hier en daar, gooi ek daarom so, uh, tot nou, een nieuwerige treffer in, maar, uh, die kwaliteit van die nieuwe treffers is net nie die gehalte wat ons in die 70s in uh, 50, 60, 70 ek sal sê die drie dekades ok en nou uh, wat is volgende ons gaan luister na die liekie naam is Konga en uh, is die eerste trenkel enkelsnit wat treffer enkelsnit wat dier die Amerikaanse band Miami Sound Machine uitgereik is, en hulle was geleid dier Gloria Estefan, natuurlijk, op hulle tweede ev, uh, eh, Engelstalige album, en die negende algehele Primitive Love, dit is die album sy naam, Primitive Love. Die liekie is geskryf dier die tromspeler van die, uh, en hoofskryver van die groep, Enrique Garcia, Garcia, ja, Um, die enkelsnit is die eerste keer in 1985 vrygestel en dit is op 9 september 1985 in Australië ook vrygestel. Ons luister na Gloria Estefan en uh, wat ek gesê, die groep is Miami Sound Machine en uh, hulle doen vir ons Conga. Nou, eh, jy sien, dit kom nou in daar waar ek net nou gesê het, ek het besluit om danse te doen. Nou, die Conga is a dans, doe The Conga. Uh, maar kom ons luister na hom. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. was een, uh, jo, jo, klomp dinge dier mekaar daar, en uh, ek weet nie wat die genre is, wat sal mens het noem nie, uh, die conga, conga genre, ja, hoekom nie, as dit die muziek is wat da, waarop hulle die conga doen, dan is dit die conga genre daai. Ok, die liekie wat nou op die draaitafel le, Brotherhood of Man, Britse popgroep wat in, in 1970 sukses behal het, hulle het, uh, die Eurovisie Song Contest van 1976 gewen met Save Your Kisses For Me. Hulle het uh, miskien hulle grootste sukses in hulle geboorteland in die Verenigde Koninkryk behaal met drie nummer 1 solos en vier top 20 albums. En uh, die groep die steeds voort en lever vertoonings recht dier Europa in totaal het hulle 16 atelier albums uitgereik met uh, eh, wereldwee verkoop van 15 miljoen plate. Uh, Nou, Brotherhood of Man, ons luister na A Beautiful Lover, en dit was in 1978. Beautiful Lover 1978 van Brotherhood of Man en ja, net toe ek wou vraag nou waar is al die mooie mense vandag en toe kom Hanley en sy uh, sê vir my, ja, sy luister ook en sy sê dit reen na by hulle in die beton ou oerwoud, soos sy dit noem en dit is natuurlijk in Kempton Park en uh, hier kom nog ene deur en eh uh, dit is ene Jan Paul, hy sê, hy, oe, hy sê vir Hanlies, hy moet die reen geniet. Right, kom ons luister in die volgende liekie, en wat gaan ons doen? William Martin Joel, en uh, hy is geboor in 9 mei 1949, Amerikaanse muzikant, sanger, liekieskrijver en komponist, algemeen bekend as die Piano Man, maar dit was nie sy Eh, titel wat hy of sy uh, wat noem is het ja, sy, die naam waaronder hy opgetreed nie, na sy eerste enkelsnit en sy kenmerkende liekie met die naam is uh, sy 1985 versameling uh, vir album Greatest Hits Volume 1 and 2 is een van die topverkoper albums in die Verenigde Staten. Ons luister na Billy Joel en die liekie wat ons van hom gaan luister, The Longest Time, jy weet, ek het, uh, ek het hom nie op die lys gehaad nie, en uh, ek gaan altyd, wel, my, my studio, noem het so, is hier buitenkant, in die erf, uh, so uh, afdakkie, of nie, so buitenkamerkie, so eentje van die huis af, en uh, ek kom sit altyd hier, wanneer ek uitsaai, dit is my studio, dit is my man cave, nou, toe ek uit die huis uitloop, toe speel hierdie specifieke liekie The Longest Time van Billy Joel, toe speel hy op die raad, toe dog ek, hey, terwijl ek hom nou hoor, kom ons sit hom op, en hier is hy, Billy Joel, The Longest Time. Time en uh, ja, groot treffer vir hom gewees daai. Uh, hy is ook een van die wat eh, meer onlangs is, as ek het nie mis het nie, uh, maar in elk geval, uh, die volgende een op die draaitafel sit vir ons in wacht en dit is in april 1973 uh, onder aansporing van Tommy Dell, Suid-Afrikaanse sanger natuurlijk, wat steeds bedrijwig is. Ek sien hom gereeld optree saam met die die eh, country groep wat die toere doen dier die land. En uh, ja, hy het, uh, Tommy Oliver het een van sy uh, eie composities, I Wanna Live, by GRC opgeneem. Nou GRC, denk ek amper is Gresham, David Gresham, huh? uh, record company, GRC. Ok, opgeneem, die snit wat hy reeds een geruime tyd by sy optredes gesing het, was baie gewild onder die publiek, en uh, met die uitreiking van die solo 7, jylle weet, ek het al paar keer verduidelik, wat is een solo 7? Dit is die vanielplate, en hy is 7 duim in deursnit, en dit is een solo liekie wat op hom is. Dus, ek meen, hy vat net een liekie, so, dit is die enigste liekie op een 7, uh, uh, solo 7 hy het natuurlijk een op elke kant gehad, een in die onderkant en een in die bokant, hy het hom net omgedraaid. Ok, dit was onmiddellik het getreffer gewees, dit is nou hierdie liekie, uh, I Wanna Live, um, en dit het die nationale Springbok top 20 bereik, dat jylle nog die Springbok radio top 20, uh, eh, en vir 17 weke daar geblei. In november 1973 het die snit in die hoogste posiesie, namelijk die derde plek bereik, Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbele gouwe toekening verwerf. Ek wil ons luister na Tommy Oliver en die liekie wat hy sing is die een wat ek genoem het I Wanna Live. I Wanna Live my gonna live for only you. Dit is nou een commitment wat die ou daar maak. Ok, uh, ek gaan twee speel van die volgende groep en hulle, uh, ja, hulle is hierdie jaar al 50 jaar wat hulle aan die gang is en ek praat natuurlijk van Foster, Foster en Ellen. Um, hulle uh, uh, is uit Ierland en hulle bestaan uit Mick Foster en Tony Ellen, 40, of 50-jarige loobaan, het meer as 30 albums vrygelaat, baie van hulle was in die eh, Britse albums lijst ingeskryf, en hulle eerste nummer 1 liekie was natuurlijk Maggie gewees, ja, en dan ek weet, Bunch of Time het ook ver gegaan vir hulle. Um, ons gaan na hulle luister en die twee liekies wat ek sê, wat hulle gaan doen, is, is, Hello Mary Lou, jylle jy sal dadelijk achterkom, dit is nie in hulle genre om die specifieke liedjie te sing nie. Maar ja, hoekom nie? Uh, hulle het Hello Mary Lou en dan nogals een wat uit die dans uh, sector kom Save the Lost Dance for Me. Al twee nie hulle liedjies nie, maar al twee doen hulle so goed soos hulle enige liedjie doen. Foster en Ellen, Hello Mary Lou. Thank you. said, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part, so hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Passed you by one sunny day, flashed your big brown eyes my way. Oh, I wanted you forevermore not one who gets around. I swear my feet stuck to the ground, though I never did see you before. I said, hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We'd never part, so hello, your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. And I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. I said, hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou we'd never part. So hello, Mary Lou, goodbye heart. So hello, Mary Lou, goodbye heart. You can dance every dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile Every smile for the man who held your hands neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know. That the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I would never ever let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. go carry on dance. till the night is gone and it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. if you're all alone and he take you home, you must tell him no. Cause don't forget who's taking you home. Foster en Helen, al is dit nie sy liekies of hulle liekies nie, al twee, Hello Mary Lou en Save the Last Dance for Me, is hulle baie gemakkelijk om dit te sing en uh, ja, sonder om uh, terug te staan vir die oorspronkelijkes. Op die draait, oh, wie sê, hallo, hallo Joy Swartley, al die padda van Amerika, uh, man, ek is blij, jy is ingeskakel, en jy sien, ek het een goeie match gemaakt daar, met julle en uh, William William uh, House um, ja, dat uh, jy sê, hy gaan weer een week daar by julle spandeer en uh, ek het sommer geweet, julle gaan klik en julle uh, uh, keier oor en weer uh, eindelijk langlaas wat hy daar was so geniet om en doen dinge saam, en as hy inloop dan sê hy, hy moet eers shut up, jy wil my program klaar luister so nie laat hy jou afse daarvan om die program klaar te luister nie, is amper van die spot, daar is nog 10 minuute, uh, eh, so tenminste luister dit uh, en sê hy moet chat op, hy moet stilsit tot die program voorbij is, dan sê jylle moet om gesels. Al die pad van Zuid-Afrika na Amerika, surprise, o, ek wonder, jy, jy het moes getrek die laatste keer, ek hoop hy, hy het GPS in die kar wat hy gaan kry. Um, ons stap aan en hierdie volgende ou is, ek noem hem altyd maar net een belade sanger en dit is Henry John Dutchendorf en hy is geboor op 31 december 1943 oorlede in een vliegongeluk op 12 oktober 1997 en hy is John Denver. Um, ja, eh, eh, soos ek sê, die eerste ene wat hy syng vandag of ja, ek gaan, uh, uh, uh, ek wil hom nie klassificeer, ek dink dit is maar meer country en western, oh nee, nie country en western nie, country, gewone country, muziek, en John Denver, wat grandma's feather bed, dit klink vir my soos een lekker plek om te wees, die 9 feet high en 6 feet tall of wat ook al, ja, maar ek dink as kind sien jy die bed so, <laughs> dat hy en uh, eh, lekker trampoline spring op Eh, oma'se bed en dit is die lekker, lekker keierplek. Wat onthou jy van jou oma'se se eh, thuiste as jy daar ingeloop het? Wat het jy? Um, ja, daar is nie, jy is iets, ja, daar is iets wat uitstaan. Daar ou koolstoof wat daar recht soos jy inloop in die kombuis in, dan staan daar uh, eh, in, en waar, daar was altyd vier en een pot water wat kook of een pot thee wat kook. Sy daar thee baie sterk gelijk grandma, granny, daar van Pretoria gewees. Ok, John Denver, gaan vir ons twee liedjes doen. Die eerste een, soos ek sê, die gewone uh, country muziek, grandma's featherbed, en dan hey Calypso, natuurlijk, ek gaan nie John Denver speel, as ek nie die ene speel nie. Hier kom hy. Dit is die belade type liekie wat ek van praat van ek sy naam noem. was a little bitty boy, just up off of the floor. We used to go down to Grandma's house every month in the so. We'd have chicken pie and country ham and homemade butter on the bread. But the best darn thing about Grandma's house was a great big feather bed. It was nine feet high and six feet wide, soft as a downy chick. It was made from the feathers of four to eleven geese with a whole wolf across sort of thick. And it hold eight kids and four houses the shed. We didn't get much sleep, but we had a lot of fun on Grandma's feather bed. After supper, we'd sit around the fire, the old folks would spit and chew. Pa would talk about the farm and the war, and Granny'd sing a ballad or two. I'd sit and listen and watch the fire till the cobwebs filled my head. Next thing I'd know, I'd wake up in the morning in the middle of the old feather bed. It was nine feet high and six feet wide, soft as a downy chick. It was made from the feathers of four to eleven geese. Took a whole world pot for a tip. Amid whole eight kids and four half dogs and a piggy we stole from the shed. We didn't get much sleep, but we had a lot of fun on Grandma's feather bed. Well, I love my ma, I love my pa, I love Granny and Grandpa too. I've been fishing with my uncle, I wrestled with my cousin, I even kissed Aunt Lou. Ooh, but if I ever had to make a choice, I guess it ought to be said. But I'd trade them all, plus a gal down the road for grandma's been the best. I'd trade them all, plus a gal down the road. Well, the best it better than the gal down the road. It was nine feet high and six feet wide, soft as a downy chick. It was made from the feathers of four eleven geese, took a whole of across for the tick. And it'd hold eight kids, four hound dogs, and a 50 weed stone from the shed. We didn't get much sleep, but we had a lot of fun on Grandma's feather bed. We didn't get much sleep, but we had a lot of fun on Grandma's feather bed. on a crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand place guide you. You bring us beside you, to light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. all the places you've been to, things that you've saw. Tjoe, dit is my ginsteling John Denver liekie daai. Hy Calypso, en dan die ander een wat ek ook baie van hou wat hy sing is Annie's Song, uh, You Fill Up My Senses, like uh, something. Maar in elk geval, dit is my twee ginstelinge van John Denver. Ok, ons is halfpad, en wat gebeur halfpad? Halfpad is dit Funny Spot. Enjoy, ek hoop jy sit nog daar, dat eh, William nog nie opgedaag het nie um, kom ons luister, vandag het ek weer uh, Leon Schuster en Dana, of Dan nie, nee ons, Dana was ons die, eh, die pa gewees, wat ons vroeg gewoon die ochend uh, eh, op Springbok Radio wakker gemaakt het, uh, met uh, opstaan, opstaan, dis een heerlijke dag van, uh, wat is die vrouwse naam? Ach my wereld, het sal my nou bijval, uh, ehm, en uh, ja, uh, ons luister na Leon en Dani en hulle doen vir ons so een skets, uh, is nogal goed uitgekies, die vergelijke wat hulle doen, of die sinnetjies wat hulle voltooi met ander, uh, julle sal hoor wat het meen. Leon Schuster en uh, Dana Neos, Dani Neos, en hulle sê, hulle vertel ons van rugby. Kom ons luister, is interessant en een baie snaaks hierna. Aan die loop hy hele, huis, hele dag in die huis rond. Noord-Transvaal, Blauwbaal, Asbota. En hy ignoreer sy vrou totaal en sy sê na hom vir hom, jy weet, jy is liever vir Noord-Transvaal as wat jy vir my is. Hy sê, ek is liever vir die WP wat ek vir jou is. <laughs> Stokselalem, alleen, ja, alleen, Stokselalem, nou. Daarmiddag, middag, middag, luisteraars, en baie welkom hier by ons. Er is nog geen telling in hierdie wedstrijd nie. En nou skree al die manne. Provins, a ja, provins, provins, die karika kom weer. Uh, hoe gaat nou hier ek bij jou? Uh, ehm, Kijk, ek ondersteun vrystaat, dus is ek stil van jaar. Een jaar. Yes, like, dis een lelike story. Ek is ook eindelijk een vrystaater. Orange free state. There's no oranges, nothing is free and their football is in a terrible state. <laughs> nee, jy weet, ek sê, ek sê deesdag, ek is nou een groot vrystater, want dit is nou op waar my, my hartland vandaan kom, maar om vir die vrystater te skreeuw deesdag, hmm. is soos om my broer in die tronk te hee. <laughs> weet, ek het ou vriend daar in die <clears throat> westelike provincie wat nou Noord-Transvaal toe is, maar hy het nou een groot blauwbal geword, jy weet, hierdie, hierdie blauwbal, hulle loop ons die hele dag rond, Noord-Transvaal, die blauwbal, dagspoor, Mm. Sê, daar is een ou daar in Pretoria, wie, hy maak sy vrou wansinnig. En kyk, hulle is, die man nou support hulle team, dit moet jy nou van hulle yeah. Ja. sê. En, ja, nee, toe sy nou gesettel en hy het getrek met vrou en kinders, maar, maar voor hy nou nog een blauwbul geword het, toe sê, vraag my een dag, kom hy my vraag van, hoor hy nou, hoe, hoe kan een man nou die kultuur, die Noord-Transvaal kultuur en jou kruisje en jou Kaapse kultuur het, hoe maak jy van een Kaap en haar een Noord-Transvaaler? Sê nie, is makkelijk, jy krim sy brein en jy rek sy bek. <laughs> so van sport gepraat, die voorzitter van die Suid-Afrikaanse rugbyraad, Dr. Dani Kruiven, het voor vanmiddag in sy kantoor op Stellenbosch gesê. Moet nie waar nie, daar kom een toer. <laughs> is dit een vijf-nasie toer, dokter? Excuse? Is dit een vijf-nasie toer? Nee, dankie, een nasie is helemaal genoeg, waar dan? <laughs> Van, van wat er nazi praat hij nou? Nazi-woord natuurlijk. <laughs> dokter, ik denk je verstaan mij verkeerd. Moet niet met mij chickie wees, nee, oké? Okay. Maar dokter, ik verwijs eigenlijk naar die vijf nazi's. Schotland, Ierland, Wales, Frankrijk en Engeland. Die vijf blijven staan. Daar die vijf nazi's span zal nooit in Zuid-Afrika toer toeren. Maar de rugbyraad heeft nou een andere vijf nazi's span samengesteld dat wel hier komt toeren. Wat is vijf na sies? Uh, eh, Traaskei, siskei, wendal, lebo aan, bo, bo poepedawa, wat de poep doet het het zwaan. Goeienavond en hartelijk welkom bij Potstrop, <clears throat> Topspoor. Ons is baie bevoorrecht om vanavond samen met ons te heen in die atelier, niemand anders nie, as Zand maak berg van de molsoop Jansen. Die eerste dooringgang vanavond aan die Vrystaatspan na sy debakel saterdag aan die Transvaal wedstrijd. Geen wonder hulle dra wit traai aan nie, want lyk my hulle vrede gemaakt met die Karibieke. Daar die garber was soos gewoonlik weer briljant, maar ongelukkig kan die selfde nie van André Tjobert gesê word, nee daarom voel ek dat ek vanavond graag het door en gee, nie aan die vrystaatspan nie, maar aan die transtaalspan, want die vrystaatspan is op die oomlik swakker as die jaarvergadering van die vrouwenfederase. Nog ou groota! Dit is een bykie die dingetje doen wat ons nou net geskryf het kan en klaar. Ons wil het graag vanavond die eerste keer op spies en blessie. Oké. Ja. Ek voel, laat hierdie rugby kommentare moet een bykie opgejazz word. Nee, rugby kommentaar klink so bykie droog per ty keer. Nou wie hoe lekker sal het wees, mens nou rugby uitsaai en so tussendeer. Dat jy so bykie muziek so tussen. Toet ek gedog, het sal nou min of meer so klink, as ek nou die dag rarig kan rugby uitsaai en sal het so gaan. Er is een prachtige morgie op Nieuweland, nagedoeg 40.000 mense saamgepak so sardinkies en ons verneem daar is ongeveer nog 20.000 mense buiten by die hek. Verlang na jou, na die vleel wat sy arm vir my vou. So verlang ek as die stitte en die slotte en die hakker in sy tok sou vir my gaan. Hoor Transvaal vanmiddag hierdie aanslag van die WP kan afweer. Dit is die groot vraag, maar dit is een prachtige morgie op Nieuweland en die gras soos gewoonlik weer lover groen is die land van Natal wat vir jare groot vlag voor die Currybeker graag met ding is, maar kom ons bepaal ons aandag by die westelike provincie. Die center is pa far away. far, far away. En in Los Carles, Michiel, doe. Plezier kom jy van die boonsdistillatie af, maar <laughs> gelukkig. gelukkig, vorm het hy nie baie seer gekryk nie. <laughs> En nou is die manne daar in die middel van die veld, en die staatspresident is ook daar, en hy skud die hanne van die manne. In die Royal Hotel, hy ken ons van amal, hy is amal sy pek. Wel, jy moet die bal stel, sê die scheidsrechter van haar stoot, en hy sê, naas is jy recht en dan sê, alles reg, want ek skop alles weg, naas boota. <laughs> en hy skop af, er is een lekker hooi in wat hangen, hangen, hangen, hangen, hang down your head, don't do it. This time tomorrow you must die wel het die 10 dreig getrek Wees verreire van die westelijke provincie wat om het insit Hy sit om en wacht vir hom, wacht vir hom En daar Trek verreire wat jou goed in trek Trek om neer, skree naas Bota maar ongelukkig is het Jan Lok wat om probeer neertrek Hy kom nie by hom uit nie En nou sê naas vir hom Trek jou vinger aan wat vir verreire Wat? Die bal prachtig in die lijn staan Er is Adolf Milan wat so hoog gespring het Om na daar die bal te Rrrr jy kat kos en rykie kan bro. In die hart van die klein Hier hier vanaand. Gaan die weep die manne lekker voel as hulle hier oor van hulle kan behaal. Maar het naas boot aan die bal in die handen en daar trek hy maar met een oop lijn voor hom besluit hy om die bal te skop. Het is Johan Jenis wat so om sê, man ek wacht die hele tyd vir jou of om my die bal te paas getrouwd. Goed, kan ja, jy die my na paas getrouwd. Kerm ek goed my na paas getrouwd. Die beste marasijn is lekker lepel. Lee man daar in die middel van die veld uit baie seer gekry. <laughs> Want Jannie Els het sommer op die veld gehardloop en hy slaat van naas boot af vol op die mond. Tagie! É que eu drink Joe die op my rinsbank my voete alweer spring. Vertel hy om meer met een geveldige rechter en daar leid. Maar gelukkig is die noodhulpmanne onmiddellik by jy met een bykie waterblomiekie. In die kaap. Nou is die kaap weer Hollands. En onmiddellik is die man wat nou nou dier mekaar was hier heel te mal by. Een boer by, een boer by, een boer Blom in die haare by. Wat bla my een bykie dat die hele achter van die weepje nog wat sy vanmiddag aan die bal gevat het nie. Ek praat natuurlijk van nou. Allahaar. Harry Die Okalahosib Daar sê, daar het julle een hele rugby game uh, wat uitgesaai was dier Leon Schuster en Dana, of Dani Nieuwhout, ja, Nieuwhout. <laughs> ok, ons stap aan en ons kom nou Tony Orlando, 3 april 1944 is hy geboor as Michael Anthony Orlando Casavitis en uh, hy is in 1960s aangeteken as vervaardiger en hy was ook suksesvol, uh, uh, wel is suksesvolle muziek uitvoerende beambte vir Columbia Records. Nou terwyl hy as muziek uitvoerende hoof gewerk het, kon Orlando nie sy naam aan enige liekie koppel nie, so uh, Eh, toe hy vir April Blackwood werk, uh, moes hy uh, onder sy naam een professionele belange botsing sou dit gewees het, as hy sy eie naam gebruik het. Nou nadat, produ nadat produ producent Hank Medris daarop aangedring het, het Bell Records, die enkelspeler, nog 3 times uh, vrygestel in een likkie, wat dier die groep Dawn uitgevoer is, om Orlando sy posiesie te beskerm. So Tony Orlando eh, onder dekmantel van Dawn het, het, eh, het, het, daarna het hulle al sy liedjes opgeneem. Tony Orlando and uh, and Dawn Dawn is die groep en die liedje wat hy vandag vir ons syng is natuurlijk Candida Candida won't come out. if they know that you're about. Cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy. Trying hard to win me first prize. Whoa, Candida. so in my dreams. The future is bright. The gypsy told me so last night. Said she saw our children playing. my candida. Uh, we can make it together, sê hy. Ok. Um, Guy Mitchell, hy het Hard X by the Number. Dit was baie groot treffer gewees en hy daar onthou die liekie. En hy het uitgestaan boe ander. Uh, ok, Hard X by the Number, sy uh, grootste presteerder Oh, van die eh, treffer is op 24 augustus 1959 yes, jy kan lang onthou van 1959, ek onthou die liekie, uh, eh, dier Guy Mitchell opgeneem, dit het eerste plek op die Billboard Hot 100 vir 14 weke in december en uh, wel 21 Dece tot 21 december 1959 die opname is vrygesteld dier Columbia Records as katalogist nummer 1 414-76 in kies een van julle belangstel waar die katalogus nommer was, daar gee ek om veel. Die trefferweergawe was nooit in stereo uh, wat hy verskyn het nie en uh, verskyn slechts op enkele CD's weergaves. Guy Mitchell, ons luister na twee van sy liekies en, en natuurlijk is Hardex by the number een van die twee dit was in 1959, dan voor dit, door in 1950 reeds, is Guy Mitchell met My Heart Cries For You. Ons luister al twee. Yes, I've got hope. just lost your way. Yes, I've got the music en dit is John Paul Young en so het ek julle eindelijk verneek daar ne? ek het gesê julle gaan twee van um, Guy Mitchell sy liekies luister en toe spring hierdie ou sommer so tussen beide en hy sing vir julle dit is John Paul Young gebore 21 juni 1950 is geskots gebore Australiese popsanger wat in 1978 wereldweie treffer gehad het met Love is in the Air <clears throat> excuse, en uh, ja, behalwe vir Lovers in the Air het Young in uh, Duitsland en Nederland die top 10 kaart sukses behal met Standing in the Rain en um, vier ander top 10 treffers in Suid-Afrika waaronder die nummer 1 treffer I Hate the Music 1976 en Yesterday's Hero is sy <clears throat> ander groot treffer excuse, in 1977 Nou, ja, ek het een vriend gehad wat van Engeland eh, hier in Zuid-Afrika kom werk het. Hy het recht oor kan die straat en ons het elke vrijdag aand het ons saam gebraai en so aan. En hy het my vertel dat hy saam met die ou op school was. Hy sê, is een aangename jong mannetje en uh, Paul Young, Jan Paul Young. En uh, ja, hulle was grootmaats gewees op school. Ok, uh, aangezien ons nou Guy Mitchell geskiep het. Kom ons luister om in elk geval. My Heart Cries For You, 1950. Ek het om al aangekondig. My heart cries for you, son. If you're in Arizona, I'll follow you. If you're in Minnesota, I'll be there too. You'll have a million chances to start anew. Because my love is endless for you. quarrel was what we had. We have to learn to live with the good and bad. Together we were happy, apart we're sad. This loneliness is driving me mad. Guy Mitchell, <clears throat> excuse toch, dit was 1950, My Heart Cries For You. Aha, die ou wat nou op die draaitafel le, as ek net sy naam sê, gaan jylle nie een kloe he, van wie ek praat nie. En die ou is Gert Smit. Ja, sê, hy was baie gewild gewees. Nou volgende op die draaitafel, is hy, Gert Smit, 1950, Hy is in December 1944 in Kreersdorp geboore. Sy eerste talentcompetitie het hy gewen op die ouderdom van 15 jaar by die Little Top in Durban. Ek geloof nie, hy Little Top is nog aan die gang nie. Hy was net so, wel, as hy by Scotties staan, Scotties uh, fotograaf atelierkie, dan is hy so aan die linkerkant gewees. En uh, hy is uh, in 1998 oorlede na een jaar een naaie jaar voor dit met kanker gediagnoseer is. Sy eerste groep was The Blue Angels, wat later 1963 The Falcons geword het, en vir so lang ek kan onthou was Gene Rockwell maar net altyd in een rolstoel gewees, alhoewel as gedeelde sy optreden, sy verkies om te staan, maar uh, hy kon het nie vir lang doen nie. Ok, kom ons luister na, <laughs> jylle sal natuurlijk weet, ek hoef nie eens die liekie te sê nie, hier is Gene Rockwell met sy, wat hy met soveel, soveel oorgave sing en baie, baie emotie daarin sit. Gene Rockwell sing vir ons Heart. Just ain't beating like you she's gonna break you into. Oh, you better believe me. Save yourself for somebody new. So make such a fuss. There's no hope for us. She don't care the way that you do. Yes, I'm telling you, I there's no hope for us. She don't care the way that you do. Yes, I'm telling you, I'm. Jean Rockwell met die liekie Heart, wat groot, baie groot was eindelijk vir een Suid-Afrikaanse sanger in daare jare. Ok, um, wat gaat ek nou vergeet wat ons gaan doen? Ja, hoekom nie? Hier is nog een Suid-Afrikaner en sy naam is Dennis East. Hy is een Suid-Afrikaanse liedjeskrijver en muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pieter Maritsburg. Uh, eh, hy het sy muzikale loopbaan in die laat 1960s begin en in 1970 saam met die uh, Rising Suns, onthou jylle hulle, opgetree en die rockgroep Stingray, saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante, het hy die groep gevorm in 1979. Benevens sy werk as liedjeskrijver, het hy ook muzikale albums vir Suid-Afrikaanse en Britse kunstenaars vervaardig. Die een wat ons gaan luister van Dennis East is die man en hy gaan vir ons sing um, Take My Heart, It's Yours to Take. MUZIEK night. gewilde Suid-Afrikaanse sangeraar Dennis East en uh, ja, hy het klomp, klomp treffers gehad uh, eh, <laughs> je weet, wanneer het kom, wanneer ek aan iets moet dink dan gaan het by my voorbij uh, eh, een kant in, ander kant uit uh, maar Dennis East, jylle weet, hy het baie goeie liekies en mooie liekies gehad en hy was een baie gewilde sanger ok, ons stap aan en ons is nou by een groep wat hulle self, o, kom ons sê ees hierdie, uh, ek saai ons op twee staties uit, hierdie ene en daar ene, uh, <laughs> weet nie wat er is hierdie en wat er is daar ene, maar ek saai uit op uh, Ramkat Radio en die ander ene is Radio Eendrag. Nou, op Ramkat Radio gaan ons 6 uur, dan val Rudolf in die stasie bevelvoeder, sal mys om noem, uh, dit is sy stasie hierdie en ons allemaal werk vir hom, en um, hy gaan inval met opspoed, een baie baie gewilde program, en uh, met uitstekende muziek, wat uh, uh, uh, baie gewild is, en uh, soos ek sê, die program is baie gewild, baie mense gesels saam, gedierende die program, hulle stuur voicemails in, hulle vraag versoeken, hulle vertel staalkies, dit is baie interessante program, en hy gaan aan tot half nege, ok, en eh, op die ander stasie, nou ek weet, wat is haar naam, uh, Elaine, Elaine doen vrijdag, maar daar doen sy uh, saamgesels, dit is nou op radio Eendrag, uh, saamgesels program, en dit klink vir my, ek is nie seker nie, uh, sy gesels met uh, Sonja en Tanny Julie en sy gesels oor geloof en wonderwerke. Nou dit klink vir my of dit baie interessant kan wees. Ek weet, uh, Elaine maak een program sommer baie interessant, al is hy, as hy nie is nie, hy maak sy om interessant. So hierdie klink vir my of dit een interessante een van self is. Geloof en wonderwerke, faith, hope, love is die drie dinge mos, ne? En uh, ja, haar gaste vandag is Sonja en Tanny Julie, dan direct na haar ah, is het gewoonlik, ek het om nog nie gesien adverteer vandag nie, en dit is gewoonlik Christo, en hy doen boeremuziek, tussen 7 en 8 uur, en dan 8 uur is dit DJ Eilkie, en hy neem oor, of hy vat oor dan, met sy wekelijkse uh, eh, speeliekie, wat hy muziek mankie noem, hy speel het lompie plate, uh, en dan gee hy vir elke plaat een leidraad, waar jy moet raai wat er letter, uh, jy weet, hy kan bijvoorbeeld sê, uh, in die titel is daar een uh, woord wat een kleer aan die, ok, en daar van hy kleer, wil ek uh, die derde letter hee, dan speel hy so iets soos rooi rok bokkie of so iets, en dan uh, moet jy nou uitwerk, uh, die kleer in die titel is rooi, uh, en die derde letter daarvan is O, so speel hy vir jou 15 liedjies, tot jy 15 letters het, en dan uh, gee hy vir jou een hint, waar jy die 15 letters moet skommel, om een woord te kry, wat die antwoord van sy vraag is, uh, en is nie noodwendig dat jy al 15 letters gaan gebruik nie, betekker gebruik jy net 8 van hulle, betekker al 15 letters, so een eh, baie lekker speeliekie om te speel en uh, eh, we, ons gaan aan en ek het gesê wat gaan ons nou doen o, die ACADS het in die middel van 1960 een opwinnende nieuwe era in Suid-Afrikaanse rockmusiek ingeleid en is destijds dier die plaaslike pers bevorder as een supergroep. Die groep sy voorste vergeer, ritme-kitaarspeler, sanger Henk Squires. Hy was uh, goed gevestig in Suid-Afrikaanse muziekkringe en het voorheen saam met die Britse expat Mickey Most gewerk. En nou jylle sal Mickey Most onthou as die man wat vir die uh, eh, ach wat is hy hulle sing the kind of hush Herman's Hermits uh, wat hulle gegryp het en bestuur het en hulle gewild gemaakt het en hy was self een gewilde sangerik gewees. Ok, nou in Zuid-Afrika en later een van Rockse suksesvolle producente was hierdie Mickey Mouse gewees. Ons luister na die iCads groep en die liekie wat ons hoor is I'm so hungry, hungry for love. What's the use of words? What's the use of words? wish away. daar is hy, the A-Cads, hulle is hungry for love. Ok, uh, kom ons luister gauw na weer eens onder die dans genre wat ek uh, wou doen vandag, maar toe my mind gechange het. Uh, kom ons luister na die Kazachok dans, en dit is ons een Russische dans. Ons luister net nou, hier kom hy. Kazachok dans, wat een Russische dans, jy weet, uh, eh, uh, eh, moet nie eers die dans probeer nie, jylle gaat iets skeer, ek weet nie wat nie, maar iets gaan skeer, dit is die wat hulle op hulle hirke sit, en dan uh, met die arms so in die syde, en dan skop hulle die bene vooruit, eers die een, dan die ander, dan die een, en dan die ander, ek kan nie sien, dat het menselik moendlik is nie, maar hulle doen het, die spieren, oeh, hulle is seker lam by die tyd waar die danslaag gedoen is, want hulle doen het nie een keer nie, hulle doen het honderd keer met die Kazachok dans. Ok, hierdie ou is die rustigste siel wat ek ken en ek praat van Pirino Ronald of dan Pericomo. <laughs> Hy is gebore 18 mei 1912, jo, oorlede 12 mei 1912 2001 was hy Amerikaanse sanger, akteer, televisiepersoonlikheid, is hy moes waar hy ene ook sing, uh, Singing in the Rain, ja, in a, een of ander rolprint. Nou gedierende in loobaan van meer as 44 jaar, uh, exclusief vir RCI Records, het hy opnames gedoen, en uh, dit is Perry Como, 50 jaar in die muziekwereld, en lewe uh, wat hy goed geleef het, Ons gaan luister na sy, soos ek sê, rustige liekie, hy ken niks anders as rustigheid nie. Perry Como, jy kan soma aan sy stem hoor, uh, uh, in die liekie wat hy doen, is Forever and Ever, hier kom hy. Forever and ever my heart will be true. Sweetheart, forever I'll wait for you. We both made a promise that we'd never part Let's seal it with a kiss forever, my sweetheart. Let bygones be bygones forever So let's tell the world of our new love divine. Forever and ever you'll be mine. Forever and ever my heart will be true sweetheart, forever I'll wait for you. We both made a promise that we'd never part. Let's seal it with a kiss forever, my sweetheart. bygones forever. We'll fall in love once again. Maar sy, Perry Como, hy sê vir ons, forever and ever you'll be mine. Uh, en uh, baie rustig, soos ek sê, <laughs> uh, al sy muziek is so in daar die trant. Nou, uiteindelik, daar het ons nou vir DJ Doop, wat ook sy uh, lismaker opgesit het, en hy sê boermuziek op sy beste. Uh, met uh, die program, die programse naam is Gooi Milies. Uh, so hy het ook een gooi milies, uh, eh, of eh, Radio Eendrag het ook een gooi milies, Eendag, Eendrag, wat, uh, dit gaan die voete laat jik sê, uh, vanavondse muziek van Willy Bota en Fanny Bosch, ginslinge speel sowel as SAP Junior Boerorkes in die SAIK uh, Boerorkes competitie 1988. Heruitsending saterdag uh, van hierdie specifieke program wat hy vanavond gaan uitsa, vanaf 12 namerig, moet het nie mis nie, en dan gee hy die skakels van waar jy kan luister op uh, Radio Eendrag. So moet dit ook nie mis nie, dit is DJ Doop, en net na hom om 8 uur is DJ Elkie dan op. Uh, Oké, okay, waar trek ons? Ons gaan nou luister na die ouse naam is Ray Peterson, 23 april 1935, is hy gebore in januari, 25 januari, uh, eh, 19, of nie, 2005, is hy oorlede. Hy was een Amerikaanse popsanger, wat die beste onthou word vir die sing van Tell Laura I Love Her. Ek weet, daar baie mense wat het achterna kom sing het, maar hier is die ou wat het oorspronkelijk gesing het. Hy het ook talle ander treffers behal, insluitend Corine, Corina en uh, wat speciaal vir Corin, Corina Strimbanu van Edinet, Republiek van Moldavie gecomponeer is. En dit is hier met ons gaan luister. Uh, Corina, Corina. Lekker luister. Ray Peterson. I love Corina. Tell me Cool. Peterson, Corina, Corina, 1960, wat hy dit uitgebring het. Nou, uh, ja, Louisa Heinzmeier, jy is van Kroonstad, en jy sê, jy er, het al die hele program tot disver geluister, en jy geniet het, en uh, ja, ek het een hele paar van jou lekkies ook vandag. Ek dink dat Tommy Oliver, I Wanna Live, en dan Gene Rockwell was ook een van jou voorstelle, en eh, uh, ja, daar, daar is nog so hele paar van die wat jy vir my gestuur het, wat ek ook in die program ingesluit het vandag. Uh, Dennis East, Take My Heart, ja, dit was ook een van jou, ne? Um, ehm, Oké, okay. ons stap aan. Uh, hier is nou weer, uh, klink vir my stoos Duits, die kermis musikanten. Oké, okay. ek wonder, ja, dit is uh, die seker die kermis, ons het so baie uh, by die school en by die kerk het ons een kermis gehad ek het langklaas die term gehoor van kermis wat, uh, jy weet waar mens uh, sweets kan koop en uh, sikke type dinge, hele lekker uh, uh, tafel verkoop en uh, dag wat mens kan geniet ok, en hierdie kermis muzikanten hulle doen een ding wat hulle sê, Dance Little Bird. Aha, ek seker jylle ken hom, uh, eh, jylle sal soedra ek die eerste noot speel. 1994 het hulle die opname gedoen. Kom hulle! MUZIEK voel vir my so een lekker dans ene wee, daai wat jy so heeltemaal kan hardloop oor die hele vloer van die een hoek na die ander hoek. Uh, <laughs> maar ja, ek weet hy het sy eie ritueel ook, die flerkies klap en die boukies skit en uh, so asof jy een hoener is wat hy eier le. Nou kom, uh, ja kom ons luister na die Campbells, hulle doen een wat ek nog nie gehoor het nie, uh, die burger dans. Nou, uh, ja, dit is uh, eh, KFC en McDonald's en al die goeders by mekaar. Burger Dance, Campbell's. Campbell's. op die einde toe kom Burger Denop daarin. <laughs> Nou, ek weet nie wat Glory Glory Hallelujah moet hierdie liekie te doen gehad het nie van Pizza Hut en uh, McDonald's en al die, maar in elk geval hulle het ingegooi. Nou, uh, ja, ek sien die tyd is so te sê verby, maar ek wil nog drie liekies indruk. So, ek gaan oor tyd vandag. Daar is nie iemand wat na my, dadelijk na my opkom nie. So, ek gaan het doen. Ehm, um, Okay, eh, kom ons gaan eerste dan the, the Flying Machine. Smile a little smile for me. Dis goeie uh, uh, uh, hint of uh, raad. Het jy al gesien as jy vir iemand smile, hoe smile hulle terug? Jy sien, is aansteeklik. MUZIEK he's gone for good. He'll never come back now, even though he said he would. So darling, dry your eyes. So many other guys would give the world, I'm sure, to wear the shoes he wore. Oh, come on, smile a little smile for me, Rosemary. a little while you'll see Rosemary. you're lonely now Love's coming to an end But darling, only now Are you free to start again? Lift up your pretty chin Don't let those tears begin You're a big girl now And you pull through some... Smile a little smile for me The Flying Machine is die groepse naam Volgende, Marmalade en Cousin Norman Kom ons hoor grass, past the tall trees, lies a cabin nestling in the pine. And my sweetheart's catching small fish with a cane and a bent hook on a line. So if you're passing close by, please come and join us, join our company. There's my daddy on the front porch with the lazy hound lying by his feet. And my mama's in the kitchen with the table already set to eat. So if you're passing close by, please come and join us, join our company. sky. was hy, dit is Marmalade, en hy het Cousin Norman gesing, en ek sê vir julle, dank julle julle ingeskakel was, uh, eh, sondagochend hoor julle weer van my, of sondag, eindelijk sondag is my prime dag, dan uh, ek begin sommer die dag met ochend stilte tyd hier by 8 uur, tussen 8 uur en 9 uur, en dan um, die madde, of dan, of ochend nog steeds, 10 uur, is er die bybel, uh, die preek, wat uh, van dominee Gustav Opperman ontvang is, wat ek vir julle uitsaai, en dan drie uur die marag het ek sondag uitspan, muziekprogram, tot vijf uur, en dan vijf uur val ek in met weer eens een dominee Gustav Opperman, en hy doen vir ons dan die bybelstudie, en ons doen die boek Psalms op die oomlik. Ek sê vir julle, lekker naweek verder, en lekker luister na die luistergenot genot, wat verder vandag aangebied word uh, op Ramkat en op Radio Eendrag. Julle moet een wonderlijke naweek hee, ek glo julle gaan. En uh, ja, doen wat julle geniet en geniet wat julle doen. Ek speel uit met, die vrou is Sylvia Fredhammer en, sy is seker Spaans, uh, die liekie wat sy doen is Viva España!